Ebben vannak gondok. Ez a hülye széles, hogy ki kell állni. Mindjárt jelen vártál Hogy most te is. Nem lenyugtatod magadat, nem tudom. Nem lenyugtatod, mert én nem akarok, hogy látni, hogy kell hozzá, oda nyitod magad a kémonnál. Ha tényleg elme házba való vagy. Hogy zártam volna, de keszább. De azok nem. Az egy nem alkalmas Merci à teljesen visszatottak a macskány. Meg a fenét. nézzenek ki a hát csomagtartó. Most kiadtam. Csomagtartót elfelejtetted? Mennyi? Mennyi? Mennyi? Jó, de nem kérek be. De nem kérek. 好，这边。啊，那说明好吧？啊，那行。那你嘛，那你嘛，那不行。 Kicsikám, nézd ki, ez mennyezetbe, anyám, te nem normális a dolog. Mondom, a macskákat kell kergenem, nem kimentek, vagy kiengedte őket. Kiengedte, te hagytad is Te engedtek, te macskáimat. De mondom, ott volt elég az olom. Engedd beraktam őket, elég a macskáimat. Még tudod. अंशतः I guess, but I, done. prodotto durante anni, un po' la regista che fa pubblicità cioè la realtà pure un denaro. Sicuro si chiama di fare a Zarmo, se la lascio sporo. Máshol akkor következett volna, de nem elme. Voltatok tenni, Jó, akkor ezt a kicsánkat. Szóval ezt a kicsánkat. for this summer. utána születtünk. Nem, rakni. Ezt Nem lát, elfelejtetted ma? Belülünk a másik tíz Elfelejtetted ma? ezzel is fognak lakni? Műsormáké. Be van zárva. A hátulról kell menni. Műsormáké. Ti nem esett ki? You want to sit there, yeah, a issátok falon. Nem, igazán hát hogy ott van az a Thank you. Beddatjuk. A szintlan van csak, nem? Gyere, Dani, vidd el őket! Dani! Gyere, vidd el! Van meg a... Bírod a káposztát is? Ne, add már oda Akkor keresett téged, berakom. Na, száz perc. Berakom a káposztát. Tedd a káposztát alá. Tedd, káposzta is. Na, mindegy, berakom ide. Mindegy, beteszem. Hallna, hogy ilyen káposztát. Káposztát.